บุ๊กทูแปดสิบหกอสมเดสตอิเชสตคำถาม อดีตการสองปีตติปร r o š l o s t 2คุณผูกเน็กไทเส้นไหน คอยู kravatu si nosio คุณซื้อรถคันไหนแล้ว koji auto si kupio คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน na koje si se novine pretplatio คุณได้เห็นใคร koga ste vidjeli คุณได้พบใครโคกัสเตสเรลีคุณได้เจอใครที่รู้จักโคกัสเตเปรปอสนาลีคุณตื่นนอนกี่โมงคาดัสเตอุสตลีคุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คาดัสเตปอเชลี คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Kada ste prestali ทำไมคุณถึงตื่นนอน Zašto ste se probudili ทำไมคุณถึงเป็นครู Zašto ste postali učitelj ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Zašto ste uzeli taksi? คุณมาจากไหน Odakle ste došli? ma? Gdje ste išli? ma? Gdje ste bili? คุณไปช่วยใครมา Come si pomogao คุณเขียนถึงใคร Come si pisao คุณตอบใคร Come si odgovorio